Areta gure gaurko putza asteko Kolon erriko hauzapeza Kolon errian, Alemanian zenbaki larri bat agertu baita egun hauetan urte berriko pestetatik Milaka eraso sexual kondatuak izan eh, baitira, ehun bat hauzitara jodutenak, eh, hemen kondatuak dira, gertaldi larri bat, milioi bat biztanlez osaturiko hiri untan erramezala, gau batez gertatu baitira, beraz, eraso sexual horiek, pestan, uh, pesta famatuan. Angela Merkel, Alemaniako buruak salatu duena, biztanena, eta errudunak zigortuak izanen direla adierazidu dena, zerregan gehiago. Kolon irriko zapezak aldiz, ideia batzu bota ditu krisi prentsa bat egin baitu, eh, poliziarekin batera, beraz agertu da prentsaren aintzinean, bazterrak ere lasaitzeko, Henriette Reker hauzapezak gazetarien galderei erantzundu beraz eta momentu batean bekazetari batek galdegin dio ze kontseilu emaiten alzuen. Ze kontseilu kezkatuak ziren emazteei eta eraso seksualik ez jasaiteko funtsian. Erantzuna, olakotan zaila da emaitea, biztan da, uh, eh, elburua da ala ere beldurak tipitzea, ez giten denak etxean gordetu horren ondotik. Bon, hau zapeza urrun da hortaz, beso bat edo bi bederen eh, urrun, Bere kontseilua hau izan baita, distentzia mantentzea jendearekin, beso bat baino luzeagoko distentzia atxikitzea. Zekit, irudikatzen duzien, eh? Metro bat baino gehiago. Bon, dependitzen du, biztadena, zuen besoaren luzaeraz, ez da bai daukandugu, jadanik lankideekin, zon bat neurtzen du gure beso batek, bon, bref, holako zerbait da, metro bat apiku, beraz hori da, bide bat, distentzian atxikitzea ezagutzen ez dituzien pertsona guziak, metro batera. Baina beste atera bide batzu ere bota ditu. Beti taldean promenatzea eta ez sartzea edo egoitea ez ezagunekin. Ara beste eder bat egiteko gizan. Ez mintzatu ezagutzen ez dituzuenekin, beldurarekin egon eta sustut ez egin ezagutza berririk. Sare sozialetan erreakzioak sortu dituen esaldia, emazte hori erasotu nahi nuen, baina, oh, kaka, urrundudan igandik beso baten luzaerara. Kanadan gisa hortako kontsilu bat eman zuen Toronton,

emazteek ez lukete urdanga bezala bestitu behar ez biktimak bilakatzeko. Ega egan hainitza aipatzen dira munduko hausapez hauek, baina ezin egon aipatu gabe Jean Grenet baionako hausapez oia duela amar urte baionako pestetan gertatzen ziren bortxaketak aipatzerakoan stringak emanez eta goizeko irutan t-shirtak kentzen dutenek ez dute harritu behar gero seksualki bortxatuak direla beti emaztearen falta baita hori badakigu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Beste gai interesgarri bat ere sarean estatu batuetako bidea hartuko dugu, bai berriz ere, Oregon ostatuan, ostatuan, <laughs> estatuan, edo Oregon ostatuan ziakikus, ikus, batetik armatua den talde batek estatuko egoitza bat okupatzen baitu, armak badituzte, polizia etortzen bada tiratzeko presdirela adirazidute, eta larun batetik hor dira, eta neorkestu deus egiten bitxia, eh? FBI eta estatu batuetako telebistak ez dira kezkatuak larun batetik nola zori be, suriak baitirat, eh? Elkarretaratze bat abiatu zuten larun batean, bi gizon berriz presondegirat joanen zirela salatzeko, uh, suteak eragiteagatik beraz berriz presondegirat bidaliak. Bon, bref, eun bat dira egoitza hortan eta simplekia dira zidute poliziaren kontra tiratzeko presirela eta neogezak kezkatzen, pentsa beltzak baziren. Mundu mailako arazo bat bilakatuko zen, etzen gehiago elkarretaratze bat taipatuko, baizik eta talde terrorista baten okupatze iligala eta bortitza, eta aspalitik armada bidalia okanen zuten bertako okupatzaileak manu militari ederki erraiten den bezala, hortik kanporatzeko. Horko kide zonbaitzu musulbanoak balire ere pentsa gerla deklaratzen bazuten gobernu Amerika, Amerika militarari hori baita eh, egiten duen eh, milizia honek egiten duena haien Facebook konduen bidez eh, simpleki adierazi baitute erramezala tiratzeko presirela polizia aldu bazen eta erailtzeko presirela eta oiek hiltzeko prest zirela ere zinezko beraz soldaduak estatu batuetako e, be, hori da, niniak eranen dugu, bontuiteren ere inetza aipatzen da eta hitz gako batzu ere atera dira talde horren aipatzeko jalkaida dibidez izena eman zaie taldeari alkaidaren taldeari referentzia ginez edota vanilla iziz, vanilla kolore suriari ere referentzia simple eginez. ez. ITZETA Laster gurekin Marko izanen da hemen itzetaputzen arte munduan txartuko gira eta mendietan uh, eh, arriaz eskualdean bereziki artista batek uh, marrazki bat egindu sei egun aldiz errepikatu duena arrietan, arboletan eta horrek eskandalua sortu du jendeak esu da zizelkadura horrek berezitasuna gainera zizelkadura tipi hoiena alua irudikatzen duela eta hori ez da gutxi. Musika lehenik eta badokek egiten du 2000 bost eh, urtearen eh, orako bildumatxo bat atik eh, zetara zein izan diren markatu duten gauzak edo egoerak musika diskoak ere eta tartean adibidez berritxarrak donostian urtagileko lau gauez sarrera guziak salduz egimaitzituzten kontzertuak, beste gaietan ertzetan emankizuna ere, radiokultura eta kanaludek sortu duten emankizun eh, berria, eh, beste gaietan aipatzen dute ere lura taldea, ele letrarekin beraz, uh, kontzertuak emaitari utzi egingo ziola irakarri baizuen taldeak, inigo muguruzaren eritasuna gatik, beste alde oskori ere urteko berri nagusinetariko bat izan baita, euskal musikari dagokionean berrogeita lau urteko ibilbideari bukaera eman baitio eskorri, oskorri taldeak eta beste eh, gaietan ere isa-isa edo hogei izenbakiarekin hogei urte egin ditu Euskal Herria zuzenean festivalak eta tartean ere azpimarratzekoa gaztelupeko hotxak eta gor bi diskoetxe historikoentzat bukatu berri dena ez da urte ona izan argitalpenen aldetik espaitute lan berririk eh, plazaratu eta horren ondorioz beraz hogei urte urtean lehen aldikotz Durangoko azokan uh, eh, irik gabe torridira eh, torri dira beraz gaztelupeko hotxak eta beraz horren uh, beraz, ere, gaztelupeko hotxak hainbat eh, sortze lan politak atera baititu eta tartean Peti eta Barrentz Whitfieldek atera zuten disko hau. Proposatzen hotzeten zutea, ehiza kantua. De consente y de Barren Sweetfield eta The Bloody Utsak, eh, et, Otsak barkatu, eta beraz gaztelupeko Otsakekin aterazuen disko hau e, badokak azpimarratzen duen bezala. Jonen urtean, hogei urte haueko, hauetan lehen aldia izan da, beraz ez dela joan durangoko azokarat edo ez dela mainik atxiki bertan. Hori beraz, aipamenetan gaur eh, eta laster marko gurekin izanen da. Erramezala arte munduan sartuko gira, baina lehenago justuki marko zurekin aipatu ginen gai bat. Eh, polemika sortzen baitu hor azken horren hauetan angulemeko komiki xaloina urbiltzen ari da eta urte guziz xari bat maiten dute eh, komikilari oberenari eta hogeita mar komikilari beraz izendatu dituzte urtero bezala, autagaiak dira danotik bat, bat autatzen dute eta aurten hogeita marrak gizonak dira beraz emazterik ez hemen eta be, bede galite deitzenen kolektu kolektiboak, markorekin aipatu ginuena dola zonbait uh, haste, edo hilabete, ez dakit diago, uh, eta beraz oiek salatu dute, eh, betzela emazte bakar bat ere hemen, Eta azpimarratuz, azken berrogeita hiru urtetan emazte bakar bat bakarrik izan dela komikilari eta xaristatua angulemeko xari haundian eta behortik elkartasun bat sortu da eta zerrenda hortan ziren eh, amar bat marazkilarik errandute eh, zutela gehiago xaristatze eh, xail hortan sartu nahi joan zfar adibidez edo tarriad zatuf beratik abiatu baita zerrenda hortatik kentzea eta behortik ondorioak fite heldu dira polemika ez sobera loditzeko eh, asmoarekin ere intxegur angulemeko sari jakin jakinara dute. Hogeita mar gizon horiek atxikiko zirela zerrendan eta emazte batzu ere geituko zituztela beraz. xaristatzeko uh, eh, xantza gehiago emazte batzuen zat ikusiko beraz. Zer duen, xare sozialetan hainitz uh, eh, partikatu izanen informazioa eta hortik uh, eh, traula bat ere sortu da women du bede, uh, emazteak ere komikiak egiten dituzte eta dibide hainitza gertu dira. Sarean, ala, komiki gintza mundua, baina orain artean, sartzen gira, beste arte mota batean behintzat. Eta gurekin dugu hortarako marko, agatxalde hon. Agatxalde Eta urte berri hon. Urte putz berri hon. Urte putz berri hon, jadanik errandut antenan uh, bai. astelenean. Mhm. Errandut uh, zure uh, esaldi bat zela. Ah, bai. eh? <laughs> E-mailez eskuratu dudana eta biziki egokia atseman baitut. Beraz, putz berri hon deneri, urte putz berri bat deneri. Albezain putza izan da dila zuen urtea ez? Putz. <laughs> bon, aldiz, orain eh, beste gai bat aipatuko dugu. Uh, eh, bandalismoa aipatu ginoen, jadanik eh, bai, urtean. Izan, bai. Ba- izan zen gure lehen biziko, kasiko gure lehen bai. biziko gaia. Uste dut bai, bandalismoa eta be, karriketan ere marrazkiak egitea, eta bar, hori aipatu izan dugu jadanik, eta orain goan, be, mendietako bandalismoa, mendietan. Batzuk erraten dute vandalismoa dela. Hori da. Sartuko Bai. Eta sustut uh, eh, bat da hor jokoan. Arriaz eh, inguruetako mm, bai. mendietan. Marazki bat eh, nola deskribatuko zinuke marko marazki hori? Claudius de Cap artistak berak erraten du betiko uh, bat hartu duela uh, bat dela. Hala, voilà. simpliki. Ba, simpliki bat. Eta nik uh, eh, eleitu nuen, irakurri nuen hori eh, Facebooken, Pire, uh, Pirenoetaz eh, amoratuen orrialdean uh, aldean, uh, eman zuen, ah, hau dela vandalismo bat, artista batek, alu batzuk, alu, alu zizelkatu ditu mendietan, mm arboletan, baita ere, ala. Mhm. Bo, marrazki aski simplea da, eh? Bai. irun lau marra dira, eh? bai, edo bai, zer bai. izaiten aliteke, baina artistak eh, beraz, berak eh, irudikatzen duena hemen da alua eta eh, beraz zuk Facebooken ikusi duzu, hori alde bat sortu baita, horren txalatzeko. Bai, horren txalatzeko, afera hori aski zagadaz, da janik hausatua uh, izan, aus, izan, izan zen artista hau. Eta vandalismo Eran eh, bai, zuten bai eh, mendia ez dela eh, berea, hau berakiz ezin zuera zer nahi eginten al. Mm ni alfera untan, ni piskat uh, Bai, zenta... Berak erraten duen bezala, mendian ere EDF eh, e adibidez, berak usten du betirako bere, bere gauzak, uh, uh, eskien estazioak ere, uh, berak erraten du, eta nik uste mendia deno nena dela, berak egin duena ez, du, ez du mendia zikintzen, ez du mendia aldatzen, ez, mendiaren ez du mendiaren bizi aldatzen ere, berak hartzen du betiko simbolo bat, ematen du, egan genuen, astepenean, egan genuen artea nunbait uh, uh, dela, eta lortu du, eh? mm zentazken izan da, badira ere eh, ez da baitak. Mm, zizelkatzen du, beraz, eh, argietan, arboletan, ikusten dira, bai. marka horien eh, azpian, ikusten da beraz, uh, marrazki simple hori. Uh, nik dudadut, zer, uh, zer erakutsi nahi du horrekin, bada ideia bat gibelean, seire egin ditu mendietan, bai. zer da ideia? Uh, berak argen du, be, hau aski, uh, aski zara da, alua, uh, amalura, Uh, uh Bai, naturarekin, bai. Eta nik, eh, eh, berari ustea, aluak maraztea edo, edo mendian, ea uh, vandalismoa den, eta adibidez, angilun, bai. blokozetan, bai. ustea, bai. tagar batzuk, betirako, haien marazkia ustea, ola, on, nunda uh, uh, vandalismoa, eda onartua da, edo ez da, mm. Uh, duzuelik, onartua delerik, orduan ez da vandalismoa, edo... Uste duzu, nik beste galera bat eldu zaut, uste duzu adiez, osto batzu marraztu bazituen, onartua izan entzela, hor alua delako irudikatua... bai, bai, alua, alua gai, bon, barba, ba, dugu denbora, aurten eh, gai hori eh, sakuntzeko. Bai. Uh, Benen alua, bai, piskat, uh, ahitzen da, edo jendeak, uh, alua... tabu baita. Ba, tabu baita, bai. Hai. Adibidez, ikusi nuen nik telebistan eta sakatu dut piskat, uh, japonean, mm. artista bat, bere izena horretzeko eskisimplea da, da, roku dena asiko. Roku dena asiko. Roku Bai, aluak uh, eh, diapuinean uh, eh, debekatuak baitira. Mm -hmm. Berak, ahortetu du, bere uh, da. Uh, be, egitea... Uh, uh, bere obralanak, bai, bai, inguruan, bai, ez? Pampiñak eta, bai. Nik ikusi nuen uh, eh, egindu kaiak bat kanuek bai, ikusi duzu. Bai. egindu eh, bere seksua eh, moldeatu du, eh, mul bai, bai, egindu. Haunditu du uh, ordinagailue bidez eta bai. Eta horrekin beraz sortu du kaiak bat eta bai. barnean beraz promenatu da mm. bere aluaren uh, irudian. Azkitu. Bai, jakin behar da ere bera hausirat mana izan da bai. eta pirilan ere errabakia izango da uh, bere pena. Uh, Bere helburua zen, beraz, emaztearen uh, eh, seksuaren inguruko tabua uste bai, pornografia bai. onartua da eta edatua bainan emaztean alua ez da erakusten ala. Egia. Eta Gustave Korbek, artistak, berak ingindu edarik uh, munduaren sorburua edo... Iatorria, bai. Iatorria, bai. bai Eskandal ah, bat izan da. Ni ikusi dut uh, zen. Bai. bai. Uh, adibidez, Aniskapur artistak ere Versailles euh, uh, gazteluan. Joen urtean Bai, euh, egin duelarik uh, euh, alua ere. Mm -hmm. bauxatu izan da bere kontra, van, vandalismoa omen izan zen. Hor, bon, adibidez, onartua izan zen. Mm -hmm. Eta, bon, la bienpensanz ez du... artista ezaguna delako, edo ez dakit, zendako nola martxan dena. Gero adiez, uh, eh, pentsazten dit, haipatu baitu zukur beren eh, munduaren jatorria, hor, l'origin du mund, biziki famatua eh, obra aspaldikoa eta be, Facebookek eh, debekatu zuen 2008an uh, piskat polemika sortu zuen obra artistiko bat baita eta Facebookek beraz eh, debekatu zuen eh, be, seksua ikusten zelako eta hastuntan beste bat izan da ere justuki uh, Kopenageko obra bat Eh, portuan den uh, obra bat eh, da, eskultura bat, eta da... Um, ehm, Itxaslemiaren... Uh, eskultura. Eskultura. Voilà. Horrezen izni... Uh, Dori, dekatu izan da. Bai, uh, ez dira ba-, bakarrik aluak debekatuak. Izan ere, horrezen iz, uh, ifeken obra batzuk ere baionan. Mm -hmm. Uh, zakirak berak marazu baitzuen ere. Debekatuak zan ba, ziren. Bai, bai, debekatuak. Ba. Seksua debekatuak da, aldiz, denok badugu bat. Ah bai? bat, batzuk, eta batzuk bi. Alors, normal da, mhm. normal, norm, normal izango euh, a uh, erakustea, ikustea, il izekitea a Baina e. tabua da. Tabua da. Ez da erakutsi behar, ez da ikusi behar, ez da ipatu behar. Ala, eta nik il nuke, dut bat. Ah bat? bai, <laughs> bat. Ebe, eh, orduan zure marrazkia itxunen dugu, putzen bizia segitzen du urtahilan? Bai, bai, bai, segituko ah. dut, segituko dut, behar bai dut, lehen nul bezala alu, eh, alu baten eh, leherketa bat, ikusiko, ikusiko. Zure inspirazioaren arabera. Bo, ordean artista desberdinak badira gai hortaz, bai? Bai, eta behar ba, uh, eh, Twitteren bidez, haien uh, elbidea emango eh, nituzkenik. Bai, ados, nahi baduzu. Iratzeko eta ikusteko beraz nordiren artista horiek intesa bai. baldin baduzie. Dirrez da ikustia zer pasatzen den... Ez baitira bakarrik eh, Klein bezalako artistak, uh, eh, Google Eimen haipatu bai. baikintuen goi obrak, bai. bestelako bai. goi obra batzu posible dira aluaren bidez, beraz. Alua askatu dezagun. Askar. Mil esker. haste hon. Aio, Adio. zerbait eh, sortzen daukun markok eh, Twitteren eh, segituko dugu gato bazka izanarekin atxamaiten alduzie <laughs> interneten Twitteren beraz marko marazkilaria laster. Itz eta putzen aldiz bainat lagurri itza bere iritzia entzoten alko duzie eta ondotik aipatuko dugu horrein txetan atxalde untan haute txizon baitzuk eginduten prentsaurrekoa egun talarro gehi izen petzaile badira larumateko manifestazioaren Eh, batzuen lekuko tasunen zuen dugu intzarrieta gurekin izanen da horren aipatzeko bostak eterdi mementu zeuskal iratietan berriak zurekin bernadetar gain. Hemezorzi urteko mutiko gazte bat eh, Hilda Goizian Tarnosen gertatu bideko istripu batean, otoaren kontrola galdu eta parrean elduzen kamion bat jodu, ondreseko gazte bat eta kolpean Hilda. Bilboko eskiatzaile bat iltzen hau atzo alpetan, elure lauso baten azpian atsemana izan da hoita amasei urteko gizona, beste iru lagunekin, pistetatik kampo eskiatzen ari zen, elura egin berria eta gune hortarat joan direlarik bere ala elure gertatu zen. Alderdi politiko guzietako hautetxi eta uzapezek larun bateko manifestaldirako deia luzatu dute, Ipar Eskualeriko eta Frantziako euntala atonoi bat hautetxik dei egiten dute, Euskal Preso Politikoen eskubideen aldeko baiona edo bilboko manifestaldietarat, eta ibiako itzarte untan gehiago ere juntatzen alitaizke. izke. Abendo undahian, Nafarroan, Aezkoan, hauteskundeak iragan ziren, Aezkoako batzar nagusirako hautetxien izendatzeko, zerrenda bakar batzen, batzar nagusiak mendizindikat baten antzadu, ipareko instituzioetan garantzia badu, unek kudeatzen ditu lur komunak, herriko etxeekin ari dalanean, mugaz gaindiko eta pireneotako beste ibarrekilako ahemanak sendotu nahi luzkete. Neguko merkaldia kasi dira egun jendea frango bazen saltegietan, donian egaraziko saltzaile eta erostun entzunen ditugu. Osteguruntan Jokoz posa saioan irua ditu gurekin izanen ditugu. Sanparasu, Sancho eta Pantzo Oltzomen direkin, gai desberdinak jogatuko ditugu, pilotan eskuzka amatugen gen finalerdiak, norbaitek etxegara irgisan dut bikote irabaz dezake eta berezkoen buruturukako ere dugu, futbolean ligako euskal taldeak aipatuko ditugu eta gukbian baiona eta miagitze zulgunean direla, derbi bat finaleritan zergatik ez eta baita ere Charlo Libon Toulonen ez da ari Senpertarrak autu ona egin ote duen hauek eta zuek galdeginen dituzuenak ere ipatuko ditugu zuek ere parte hartzen alko baitu zue zuen galdera eta huarekin telefono 0 bos bos behatzi bos behatzi bat telefonora dituz edo e-mailez jokoskampo abildua info, Twitter konduz ere jokoskampo Kampo. Kampo. Gozkampo ostegunero zazpitatik zortzitara, zuzenean Euskal Igatzietan, errepika ostiraletan lauetatik bostetara. Euskalirateak. Irratiak.eus Euskal Irratian webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Ostiraluntan pilota eta errukbia segituko ditugu momentu berean, eskuska trinketean, amaturen finalerdiak jokatuko dira zuraideko trinketean, aratzeko zazpiontatik egoiti, irisariko muskarritz eta arbeletxe eguniako teli anaien kontra, onotik Euskal Herriko Zapelduna, irisariko etxegarai eta gizan dut zare segiko holtzomendi eta osafrenen kontra. Partida hauek zuzena segitzen alko dituzu Euskal Herratietan ostiralean eta biztan dena, mentu berean baionako ezugbilariek horiak egizibitzen baitute, partida horren berri ere hartuko dugu. Ez ahantz beraz ostiraluntan zazpiontatik goiti Euskal Herratiak lekuko kirolen irratiak. Itz eta itzeta, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta putz, Eta prentsaz, salitzeko tenorea berria puntu eusekin azteko, iparaldeko itza.eusen den bertitulua. Presoen alde mobilizatzeko deia egin dute ipar euskal eta frantziako egun talarrogei haute txik orain aipatzen ginen eta seikiago landuko dugu ere uh, eh, bos minuturen buruan itzetaputzen uh, eh, aldeko manifestaziorako deia beraz frantziako gobernuari itzetatik ekintzetara pasatzeko egiteko eskatu diote hortarako presoak hurbildu eta legea betetzeko galdeginez larumatera artere haute txigeiagoren atxikimenduak lortzea espero dute. Bestalde berrian beste lako gai bat azpeitian muruan siloak atseman dituzte azpeitiako futbol zelaiko emaztean alda geletan. Ertzen baiestatu du salaketa jaso duela eta ikertzen ari dela ez dakite ziloak noiz eginak, eginak izan eh, diren, abenduaren amarrean oartu ziren jokalariak emazten eh, aldagelako orman zuloak bazirela, kirol elkarteari jakinaz izioten eta ark egun horretan bertan jarri zuen, beraz salak eta berrian eh, aipagai tenore untan berria puntu eusen. eta beste gaietan berrian loteria, Bilbon eta Pasai Antson saldu da erregeetako loteriaren sari nagusia eta zenbakia hogeita bimila, seire honetan burreita malau izan da eta zenbaki horren emez serie saldu dituzte eh, beraz urteroko loteria handiaren emaitzak hemen Kataluniako prozesua ere aipagai, poble liurek salatu du, kupek emandako hitza urratu duela mas investitzari ezetz erranez komunikatuan alderdiako hartarazidu ez duela babestuko kupen auta gaitzarik elburu nagusia alde bakarreko erreferenduma egitea baita setasunak beraz behiala. eta beste gai bat ere berrian, hidrogeno bomba bat zartara duela adierazidu Iparkoreak, doko Iparkoreako gobernuak leherketak bost graduko lurikara eragindu errialdearen Iparike aldean, naziarteak gogor gaitze txidu proba eta piongiangen aurkako neurriak hartzeko eskatuko diote segurtasun kontsiluari. Música Argian eh, ere poble liure aipak gai, baina eguneraketarik ez, atzotik eh, horretaraziz beraz ego euskal herrian pesta eguna dela gaur, baina eh, kaseta puntu eusen Marsella aipagai, gai, Marsella eta euskal herriaren arteko zubi berria Marsellako euskal etxaimen aipak gai, abendu bukaeran euskal autonomia erkidegoko, erkidekoak labela eskain idio Marsellako Euskal Elkarte Euskal Herria eta Iri frantsesaren arteko doksitaniar dagaren arteko zubia eraikitzen ikitzen ari da, bertan diren Euskaldunentzat topaleku bat eskaintzeko helburuarekin. Eriotza aterabide askatzaile bakarra denean Nikola Bonemezon. Aipagai ere kaseta puntu eusen artikulu batean eta bestalde eh, media bazken agalaxia eritasuna aipagai. Siberun atseman litaikelarik eh, agalaxia eritasunaren eh, aztarna batzu, ahuntz askuntza batean eta bestalde Mm, aipatzen maiki nuen larumateko manifa, hemen ere, media bazken sindikatuak aipagai sindikatuen deialdia ere. Eta zidezekin bukatzeko, uh, karta bat, mapa bat, zuen herrialdean zonbat biztanle gehiago mila behatziun bi urtetik. Uh, inzeren zenbakiak beraz hemen proposatzen ditu. Euskaliratiak puntu usan ere atxamanen dituzie uh, seetasunak, diakinik uh, emengo populakontza beraz, hemen dela eta bestalde perigoa ipagai bi pertsona hilik atxaman baitituzte bertan, eta eta angulemeko komiki festivala dolauren erdi bat aipatzen nautziena ere polemika hor delarik, xaristatze haundiaren zat, hogeita mar autagai, hogeita gizonak, angulemeko festivalak erabakidu emazteak gehitzea xaristatze zerrenda hortan. Hau egin gure uh, eh, prentsaitzuliko gaina guxiak eh, laster, eh, jamezala uh, eh, belarumateko manifai dugu guk ere, baina artean bainat lagori zuri hitza. Igan urte undara denak segure untsa urentu dugu. Erran behar da, elkartarzun bostaio eta amets ustartzen dutian eguberiko pastak, igan Eta lehenik mauletik hasiz. Bai, bai, maulen hasik, bai. aktoritatiak beraz, adaretik beze edo bezu zena, arra hartu du, eta usatuzko arrenkua, jinda, hedabide, oentako, eta gehienik, nazionalentako. Zer, ote aipatzen ahaldugu. Itxu mandoka agatsuntan, saspiontan entzuten alko duzue, eta bihar atxaldean, lauontan errepika. Zertako ez bat itia, mena, ez duka hauek ise. Alen ruse da kitania poatu xarant limuzen eskualde haundiko presidente berria. Bai, Kristof? Beraz, uh, eh, beha egoiten alla primadera arte. Ez, ez, ez, ez duk posible, Kristof. Bena zik bezala, uste dut nik debeatuk giela oso. Aste juntan, xantzatu onduan Galabru eta Delpesen hiltziaikin, aktualitatia da xarrien amenaldiak. Atzo, Estrenatu berri, hamalau geren gerlan egiten zen gizan marrazki egilen izenak, burduinazko plaka batetan grabatuik izan dira. Barack Obama. Ez, ez, Kristof, ezen Barack Obama, tinuz, xarb edo uh, eh, bohalako marrazki laiak eta gehenik, Volenski. Jaraikik dukezie segure, huts bat bazen Volenskien izenian. Y-en partez, I bat bazen. Edo kontraioa. Eta minduko itzulia egindu gizala errage uman Gai horiek ez direlako zure ustez alen ruseten lehentasunak? Ha, ah, baki hazien alen juzeekin oai. Ez duk imali uskaldunek halakoaren kuaik. Gue izenak, gogo hunez frantxestuik beitia, bai ahoz edo ahotz, eta bai eskibuz guebuz. Bref, birduñazko omen aldia arrabirrituik izanen da. Bai, bai, eta bai ez datzen dauzut eh, zure gana karin. Behare halako amenaldiak eta halako hitxak badutugu, guhedabiden bazkatzeko. Titik errek aldmire esker. Ebe, mire esker ziri, Kristof Batit, eta Beñat lagorri, ala erran future. The taldea I Wanna Be Your Dog eh, kantuarekin eta urtahilaren eh, sei batez zendu zen talde ontako gitar jolea seiak laur eh, guti gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta erran bezala ipatuko dugu larun bateko manifestazioa Bilbon eta Bayonan itzordua emana, usaian Bilbon bakarrik egiten delarik aurten Bayonan ere itzordua da eta atxaldeuntan beraz eh, hainbat uh, haute txik deialdia ere egin dute manifa hortarako eh, eta intza argieta zuprentsa horrekoan zinen atxaldeon? Atxaldeon, bai, arantxa. Egun tal, larogei haute txik beraz adiraz adirazi dute bat eginen eh, zutela edo bat egiten eh, zutela presoen aldeko manifestazioarekin uh, berezia ote da olako zerrenda bat osatzea? Egia da ez dela gaizkiela ere untalarogoi eh, hautetxi uh, auzapez edo eh, politika ordezkari politiko biltzea eh, manifestaldi baten inguruan ez da gutxi jakinik uh, aldarrikapenak zoin diren eta behar bada urte batzu duela urte batzu zailago izan entzela aldarrikapen hoien inguruan uh, olako jendea biltzen oroitarazteko behar bada laburki alde batetik beraz uh, Euskal Presoen urbilketa eta bat ateratzea galde egiten eh, dutela, bestalde eri diren eh, presoak eh, libratzea eta batez ere berriz ere Lorentzagimonen egoera aipatua izan da, kroneritasuna baitu, hainbat aliz hospitalizatua izan da, baldintzapeko askatasuna onartua izan zitzaion, prokuradoreak dei egin zuen eta urtarrilaren amalauean ukanen du beraz dei auzia eta gero aipatuak izan dira ere baldintzapeko askatasunean atera daitezken presoen egoera, aiek ba, haiek ere libratu behar direla. Beraz, eh, legean oinarrituz bakarrik, badirela urratsak emaiteko, eta legea aplikatuz, badirela aukerak e, eh, aintzina joaiteko, eta bederen eh, aplikatzea galde egiten dute, e, hori beraz, e, gehienik aldarrekapenen inguruan urrunago ere joan dira, e, frantxas gobernua bake prozesuan engaiatu behar dela ere, mm-hmm. hori ere aipatua izan da, baina bederen lege aplika dezala hitzetatik ekintzetara pasatzea beraz galde egiten dute. Hori da ez da lehen aldia, mm-hmm. ba, zirudien uh, garai batez uh, Christian eh, Frantziako Justizia ministroak erranik urrats batzu emanak izanen zirela, ez da alakorik ikusi egia da gainera naizta epaile batzuek balintzapeko askatasun batzu onartu azken finean gero prokuradoreak dei egiten duela, beraz galdera pausatua izan da ere azken finean ea prokuradore horiek ez diren justizia ministroaren menpe edo nolaz prokuradoreak gero dei egiten duten e, eh, ba, egiarra norba ziren eh, jurista batzu, eta raiten zuten ez dela insimple, e, eh, justizia independientea dela, beraz, naiz eta e, Christian Topija Frantziako justizia ministroak aholku zonbait emaiten alduen, edo iritzi zonbait emaiten alduen, gero ez duela erranai hori aplikatua izanen denik, beraz, ara, legea legea dela, eta justiziak ez duela, beraz, edo bere, bere independentzia txikitzen duela. Mm eta larrogei txik beraz izenpetu dute, larrumateko manifarako deialdi hau, hor argazkian txalduntan prentxorrekoan abistuna ez dira egun talarrogeiak hor, beran agertzen dira Silvian Alo bezalako diputatu bat, edota aliz Leiziag bera beraz eskualdeko kontsilari dena, adibidez. Bai, adibide bat maiteko, erraiten aldugu uh, bost parlamentari badirela, eh? beraz Silvian Alo, de Capdeviel, Frederik Espainiak, Jean Lazal eta eta polmolak, gero badira e, zazpi eh, departamentuko kontseilari, magi christina Ragon, Fabiana Jentza, Max Brisson, Kotxe Estenarro, Alain Iriart, Chantal Kerrig eta Isabel Bargad, ogoita bat eh, lurralde kontseilari dira ere, e, ogoita bosta uzapez, eta orotara beraz, egun talarogoi bat, jakinik egun hauetan ere e, zerrenda hori luzatuz duala, beraz errandigute, igorriko digutela zerrenda berria. Baina egia da ala ere askiza bala dela, ez dira bakarrik euskal herrikoak edo ipar euskal herriko uh, autetxi edo ordezkari politikoak, eh, baizik eta urrunagokoak ere, eh, eskualde mailakoak ere badira, beraz uh, askiza bala deialdia. Mm, kolore desberdinetakoak, kolore politiko guzietakoak, uh, garantzi maiten du, olako zerrenda batek, autetxie zerrenda E, garrantzia maiten alduena da, haiek erraiten zutena, e, ordezkari, estatuaren ordezkari direla, azpimarratute behin eta berriz, mm. Eh, estatuak edo gobernuak, frantses gobernuak eskatzen diela legea aplikatzea uzapezei, eta beraz, haiek ere eskatzen diotela frantses gobernuari, ba, berak ere aplikatezala legea, eta ez komeni bakarrik hor dira ere Europako araudi batzu, e, ez baitez padakoak aplikatzeko, baina aplika daitezkenak eta beraz eh, badela zer egin eh, eh, adierazten zuten eta preseski mintzatu gira adibidez Lucien Betbeder lekorneko auzapezarekin eta berari galdegin diogu beraz lehenik manifestaldi hortara dei egiteko motivazioa zein zuen. Gure motivazioa da erakusteko eskolegiko jendeari lehenik uh, aipatzeko, presuen uh, egoera aipatzeko bigarrenekorik estatuari erakusteko eh, gu ez girela ados beren uh, egiteko moldearekin. Zer nahi utortan, legia errespeta dezan. Presuen uh, eh, egoera, uh, eskual egoera konpontzeko, bere eskutan dute estatuak. Legiak gerten du, hurbilketa uh, behar dela egin, eri handiak behar dituz dela libratu, Beraz hori denen erraiteko, gu hautetxiak nahi dugu moimendu hori bakea bideari buruzko eh, bide hori eh, segitu eta sustengatu. Galetzen duzuena egingarri da. Gu hautetxi gisa, hausapes gisa, eh, estatua errepresentatzen dugu gure egitan. eta erraiten daukute legea behar dela errespetatu eta egiten dugu. Beraz hor behar gira sutitu eta estatuari errian bon eta zuek legea errespetatazuek gero badakigu ez dela gauza agatsa beren dako, uh, eh, estatuaren dako. Baina eh, numeit uh, bala, uh, egin beharko da eta importantena da bide egitea hori buruz eta inhala jendek eta entzun dezaten dei hori eta aipa dezaten gai uh, minbera hori. Hori baino urrunago galdegin duzu ere bake prozesuan engaiatzea ere. Bistan dena, uh, ez dakit uh, eh, hautetxeak ez badira engaiatzen bake prozesu hortan, bezperan gira eskualegian egitura bakar baten eraikitzenko. Eta araiz lortuko dugu. Eta nola uh, eraikitzen aldugu herri bat, gai hori aipatu gabe, gai minbera hori aipatu gabe. Eta uste dut, eta itzurtez, hor, azpi maratu behar da. Ba, goaz eh, eta lokari eta bakebidek eh, egiten dut, eginduten eh, lan hori azpi maratu behar da. Eta hor, haute behar dugu engaiatu ere, kureia pixka bat ukan ere, engaiatzeko ez dugu uh, herri bat uh, eraikitzen ahal, histori hori aipatu gabe eta gauza hori konpondu gabe. Ara, Luizien Betbedek eh, beraz, behar bada ezaguna dena, ezagunenetarikoa dena, eta jadanik aurpegia erakutsi duena, baziren eh, beste batzu, behar bada hainbeste ezagutzen ez ditugunak, horien artean eh, Mikel Amilibia arrangoitzeko autetxia, eta berari ere, bagaldera berdina egin diogu, eh, manifestaldira dei egiteko bere arrazoinak zointziren. ziren. Ba, jasoinak ez, niretzan normala da, ni txana naiz eh, duela bi urte orain ahengoitzen. Eta ba, hori deitu dieta eh, emateko sustengoa eta segidan eh, ba, baietze duten, niretzan normala da, ikusten dugulariko Lorentzaren kasua, badalige bat eta estetok ez du egispetatzen. Ba, niretzat denak eto behar dira, manifa eskuinekoak, ezkirekoak, modemek, denak, niretzat da lege bat bada, egispetatu behar da, eta ez besterik. Ezinbestekoa da autetxiak eta mobilizatzea ala ere frantses gobernuari erakusteko badela e, Ipar Euskal Herrian gogo bat gauzak aldatzeko? Gu autetxi bagira da errikoek eh, guretza bozkatu dutela. Eta orduan guk ez badugu erakusten zein behar den, edo zein behar den, edo zer pentsatzen dugun, a, ah, ba, dola frantses tatuak ikusiko duen, ez ditu erriktarrak ikusiko, hori ikusi dira badira autetxi, ba, bordelen diren autetxi batzu, eta nirentzat, no bera, eta gehiago etorriko dira, niretzat, eta denak ez dira hor, baina berri batzu dira, eta ikusiko du larun batean nori izango den hor. Ara, beraz, Mikel Amilibia arrangoitzeko txia, eta erran bezala, eh? atxaldeuntan jadanik eh, zerrenda ondituz joan da, zerrenda berria jakin araziko digute ondoko egunetan. Mugi daitezen ahiak maniferako deialdia beraz egiten dute, egun talarogei autetxik intzari eta mileskerra. Aio, beste bat arte. Eta hori taraziz, beraz, itzordua larumatean eh, dela, eta be, guerditik hasiko den itzordu bat, eh, manifa txaldeko bostetan abiatzen bada logatik, e guerditan mutxikoak izanen dira, eh, eta horren batean xau kaian jateko eta edatekoa izanen da, ondotik manifa bostetan, eta zazpietatik aintzina, jateko edateko, eta kontzertuak ere, kontzertuetan, siberrutz, Bizio, Joseba Belonoar, Gang eta After. Esne kantu hau, ere mugi daitezen argiak manifarako espresuki egina. eta begira Pentagonal. Zuriak esnebeltza taldearekin eh, hitz eta putzen gurtzeko tenorea benan, kirolak aipatu berritugu. Ostiraluntan pilota eta errugbia segituko ditugu momentu berean, eskuska trinketean, amatugen finalerdiak jokatuko dira zuraideko trinketean, aratzeko zazpiontatik egoiti, irisariko muskarritz eta arbeletxe eguniako teli anaien kontra, onotik Euskal Herriko zapeldunak, irisariko etxegarai eta gizan dut zarexeriko holtzomendi eta osafrenen kontra. Partida hauek zuzena segitzen alko dituzu Euskal Igatietan ostiralean eta biztan dena, mentu berean baionako errukbilariek horiak egizibitzen baitute, partida horren berri ere hartuko dugu. Ez hantz beraz ostiraluntan zazpiontatik goiti Euskal Igatiak, lekuko kirolen igatiak. Jadanik horrekin nagurtzen zaituzte torko hitz eta putz bukatu da bilar elkartzen gira bostak eta seiak artean eta gurekin izanen dugu Fred Berruet eta uh, eh, beha golean musika kronika Beirut taldeari eskainiko du disko berri honi, anartean seiak euskal irratietan basa gauan bat